Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. E, moje ime je Anđa Slunski, a danas u našoj emisiji su gosti Fra Marko Medo, gvardijan i odgojitelj Bogoslova Franjevaca, trećoredaca, Saksavera, Hvaljen nisu i Marija. Dobrodošli, Fra Marko. Hvaljen Marija, hvala. E, tu je s nama i Dragan Čondić, doministar Franjačkog svjetovnog reda Svetog Franjeg Saverskog u Zagrebu. Dobrodošao, Dragane. Hvala nisu i Marija, svim slušateljima. Evo, poštovani slušatelji, tema naše današnje emisije je korizmen i zovna obraćenje. A evo, tko je u toj korizmi i nekako e, najviše ju proživljavao, ako ne Sveti Franjo, on nam je i putokaz i uzor. Evo, e, Dragan je kratko nešto pripremio o korizmi e, kod Svetoga Franje. E, govorimo korizme u množini, čućemo i zašto, a Fra Marko Medo kao jedan Franjevac trećoredac, evo, ima jedno izlaganje, ja se nadam da će nam biti svima na poticaj, to je korizmen i zovno obraćenje. Pa evo, Dragane, izvoli. U svojoj težnji za suobličenjem s Kristom, kako bi proživio njegove tajne raspoređene kroz tijek liturgijske godine, od utjelovljenja i rođenja sve do uzašašća, do duhova i očekivanja blažene nade povratka gospodnjeg, Sveti Franjo se nije zadovoljio time da obavi veliku korizmu ili korizmu otkupljenja, kao pripravu za uskrs niti se zaustavio na četrdesetnici korizmi došašća kao pripremi za Božić, nego je istom zauzetošću i na isti način htio obdržavati i druge četrdesetnice korizme. Kao što je već održavao one dvije najvažnije, isto je tako održavao kako ćemo vidjeti i druge u postovima i molitvama, odvojen od svijeta, sam s Bogom u želji za neprekidnim obraćanjem. Posvećena zakonima svete majke crkve, koja ju je ustanovila da bi dala priliku svojoj djeci da sudjeluju u najvećem spasiteljskom Kristovom dijelu, u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću, bila je za Franju korizma nad korizmama, razdoblje u kojem je s najvećom zauzetošću htio odgovoriti ljubavi Sina Božjega koja je išla do kraja. Prizor ispričan pjesničkom živahnošću pokazuje nam tip života kako je provodio seravski pokornik za vrijeme te korizme. Ako je nemoguće ponoviti njegov način molitve i mrtvenja, moguće je nasljedovati ga u njegovu nastojanju da se suobliči s Kristom i njegovu stavu malenosti kojim je od sebe odstranjivao svaku umišljenost i svaku ispraznu slavu. Pobožni Franjin prijatelj zbog svoje privrženosti prema njemu ispuni mu želju i preveze svetog Franju na otok Trazimenskog jezera. Sveti Franjo nije sa sobom ništa uzeo osim dva komadića kruha. Sveti Franjo je zaklinjao svoga prijatelja prije nego što se otisnuo od otoka da nikome ne govori gdje se nalazi i neka ne dolazi po njega do svetog četvrtka. Tako se rastadoše, a sveti Franjo ostade sam na otoku. Ondje nije bilo nikakva skrovišta gdje bi se mogao skloniti. Tada sveti Franjo uđe u neku guštaru u kojoj je šiblje i grmlje tvorilo skrovište slično kolibi ili toru. Ondje je on proboravio čitavu korizmu, a da nije ništa i jeo ni pio, osim što je pojeo polovinu jednog hljepčića. Kako je to ustanovio pobožni prijatelj kad je došao na sveti četvrtak po svetog Franju našao je dva komadića kruha. Jedan je bio netaknut, a od drugog je bila pojedena samo polovica. Bit će da je sveti Franjo pojeo samo jednu polovicu kruha iz poštovanja prema Kristovu postu i da bi se njegov post razlikovao od Kristova 40-dnevnog posta u kojem on niti je što jeo, niti pio. Time što je pojeo samo polovicu kruha, otirao je od sebe otrov taštine, a neprekinutim postom htio je nasljedovati Krista. Pa evo, tako je Sveti Franjo, dakle uzor evo svim Franjevcima, uzor Svetom Franje naravno Isus Krist. A evo poslušajmo kako je fra Marko Medo kako smo rekli, gvardijan i odgojitelj Bogoslava Franjevaca Trećoredaca. Evo, kako je on e, pripremio i kako on govori i poučava o korizmi. E, evo, ovaj, ovo predavanje ili ovi tekstovi, on kaže korizmeni zov na obraćenje. Izvolite, Framarko. E, svaka korizma je uvijek novi zov na obraćenje. Dakle, naš kršćanski život – nikada ne prestaje i uvijek je na put, odnosno uvijek je upućen poziv na obraćenje. Prošli tjedan smo započeli sa pepelnicom, ovo korizmeno vrijeme, ili 40-dnevnu pripravu za slavlje vazma, odnosno muke, smrti i uskrsnuća našega gospodina Isusa Krista. Evanđelje kaže Isus propostivši 40 dana i 40 noći napokon ogladnje. Evo najprije je potrebno razmotriti broj 40. Broj 40 u isto vrijeme za Izrael već bio ispunjen bogatim simboličkim sadržajem. Najprije nas posjeća na Izraelovih 40 godina u pustinji, koji su bile vrijeme njegove kušnje, kao i vrijeme posebne Božje blizine. Potom nam misa upućena 40 dana koje je Mojsije proveo na brdu Sinaju prije nego li je mogao primiti Božju riječ Svete ploče Saveza. Posjećaju nas također na rabinsku pripovijest prema kojoj je Abraham na putu prema brdu Horebu, na kojem je trebao žrtovati svoga sina, 40 dana i noći nije uzimao ni hrane ni pića, hraneći se samo pogledom i riječima anđela koji ga je pratio. Oci su pomalo zaboravili E, zabavljaju se proširenjem simbolike brojeva, broj 40 držali kozmičkim brojem, brojčanim znakom ovoga svijeta općenito. Četiri kraja svijeta opisuju cjelinu, a deset je broj zapovjedi. Kozmički broj pomnožen sa brojem zapovjedi postaje zoran izričaj prije svega za povijest ovoga svijeta. 40 dana gladi obuhvaćajući dramu povijesti, koju Isus uzima na sebe i nosi. Dakle, korizma je vrijeme osobitog duhovnog naboja, titrajuće uzbiljnošću, otmjenom jednostavnošću i vedrinom. Upućen nam je poziv na, na akciju obraćenja i pomirenja s Bogom. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Uvijek danas, a ne sutra, sada, a ne tamo nekada jer možda će biti kasno. Za pojedince i za čitavu generaciju od danas glasno poslušajte, ne budite srca tvrda. Ova nova sadašnja prilika obraćenja koju nam Bog dariva označuje se u bogoslužju pepeljenjem glave. Uz riječi koje svećenik izgovara, sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti, ili druge riječi, obrati se i vjeruj Evanđelju. Poruka obiju formula jest, ako smo odlutala, zabludjela djeca Božja, vratimo se svome ocu i stvoritelju, svaki sa točke s koje je odlutao. Ako smo pak uvijek uz oca, neka nam vjednost ne bude tereti ograničenje, nego radost i izbor. Neka nam srce postaje kao očevo, puno dobrote, topline i ljubavi. Pa evo, slušajući ovako eh, i Draganov uvod, evo i ovaj vaš uvod, eh, nekako se čini zastrašujuće tih 40 dana eh, posta bez ičega. Što je cilj? Evo, vi pozivate na obraćenje. Što je zapravo cilj obraćenja? Pa evo, cilj obraćenja mogli bi ovako nazvati, dakle, povratak Bogu. A, Bog je naš dom i zavičaj našega bića i sveti Augustin kaže da naše srce nemirno dok se ne smiri u Bogu. Dakle, to je zapravo više zahvalno prihvaćanje očeve ljubavi koje nas promiče u darovani položaj djece Božje. Jer, naime, što vrijedi uzvišeni položaj djeteta Božjega koji smo zadobili krštenjem, ako naše životno stanje ne bismo doveli u tim položajem. Dakle, evo, na neki način to zahvalno prihvaćanje očeve ljubavi bi bio cilj obraćenja. Da. E, dakle, e, ne moramo evo 40 dana gladovati baš <laughs> tako, <laughs> bez ičega. A e, evo, koji bi to bio, znači, put? Dakle, ili metode obraćenja. Da. Obraćenje, kao što sam na početku rekao, je trajen proces i raz koji nas prati kroz sva razdoblja našega života. U nekih ljudi obraćanje počinje kao izvanredni i snažan doživljaj i zahvat Božji kao kod dizme, desnog razbojnika ili kod svetoga Pavla, a u većine na redovit i tih način. No, u svih dalje poprima značajke prirodnog rasta, potpunog otkrivanja pravih vrijednosti, bujanje žive svijesti, vjere, nade i ljubavi – Pomalo postajemo novi kroz razna životna i duhovna iskustva i odgovaramo sve više Božjem ukusom. Dakle, mijenja se naš mentalitet i naša spoznaja. Učimo uz pomoć slušanja i promišljanja riječi Božje misliti pravedno i istinito, suočavajući svoje površi, površne iskrivljene stavove sa Božjom, dakle milošću, sa Božjom mudrošću, onda Oblikuje se i profinjuje naš moralni osjećaj i praksa. Odričemo se pomalo dvostrukosti, loših navika, ovisnosti, smetaju nam maske, a počinjemo cijeniti poštenje, izvornu bezazlenost i čistoću srca. Javlja se potreba dublje religioznosti i snažnije vjere. Da bi se osigurao taj rast i da bi se dogodila ta promjena na bolje, postoje prokušana i sigurna sredstva. Naš mentalitet spoznaju, maštu, najuspješnije mijenja i oplemenjuje molitva ili ustrajni dnevni razgovor s Bogom, što posebno naglašavam u ovom korizmenom vremenu. Dakle, korizma ističe tri puta ili metode obraćenja, molitva, post i dijela ljubavi. Tako je aktivnosti zagarantiran je, zagarantirana je sigurnost i bogata plodnost jer to je isto činio i nama preporučio sam Isus. Njome se pročišćuje unutrašnji prostor srca za snažnije prisustvo Božje u nama. Ta grijeh i Bog ne mogu stanovati zajedno. Njome se oblikuje trijezan odnos prema sebi i rasjetava velikodušna ljubav prema bližnjemu nekako evo to bi bilo ono što spada na korismo na područja ili metode putevi obraćenja. Pa evo, eh, eh, za stvarnost obraćenja biblijska teologija upotrebljava razne pojmove. Je, oni uglavnom koriste dva i pojma za obraćenje, dakle šup, hebrejski pojam, e, znači mijenjanje puta. E, Metanoija, grčki izraz, unutarnji okret, pokajanje, pokora. E, ovi pojmovi odnose se na područja gdje bi se trebalo dogoditi obraćenje u našem životu. koja su to područja, mhm. bitna područja? Dakle, obraća se najprije čovjek i to je sasvim jasno, a sa čovjekom i njegovi mnogostruki odnosi i njegovi, njegov svijet. E, dakle, obraćanje najprije na osobnoj razini, to jest samospoznaja i samokritika, treba znati što trebamo mijenjati i odgajati. To znači pošteno suočavanje sa sobom, u istini a ne bijeg od sebe, jeftina opravdanja ili projiciranje sebe u drugoga putem ogovaranja, kritiziranja, osuđivanja i klevetanja. Veli psalmist, sam sebi on laska suviše grijeha svoga ne vidi i ne mrzi. Rekao bi Isus, licemjeru trunu u oku brata svoga vidiš, a gredu u svome oku ne vidiš. Dakle, obraćenje je akcija za obnovu i poboljšanje svijeta općenito počinje od moga srca. To se zove duševna revolucija koja mijenja svijet iznutra, za razliku od poznatih društvenih revolucija koji mijenjaju svijet izvana, nasiljem, da bi se ustanovilo kako je ostao isti ili čak postao gore. Dakle, traži se uspostavljanje poštenja prema unutra, pravednosti prema vani, a uvijek velikodušnost i solidarna ljubav. I druga ona dimenzija obraćenja to je društvena razina obraćenja, čija je bi darivanja, dožrtovanja i solidarnosti te brige oko općega dobra. Dakle, ovdje se može govoriti puno o društvenoj razini obraćenja, pogotovo u ovom vremenu u kojemu živimo. A, ja bi to pozvao svakoga od nas da uvijek pođe od sebe, od svoga srca, počevši od ove prve razine, to je na osobnoj razini, a to je samospoznaje i samokritika prema sebi, a tek onda može se ići prema ovoj društvenoj razini obraćenja. Dakle, bez obraćanja na osobnoj razini jednostavno nema društvene razine obraćanja. Tako je. Pa evo, odmorimo se, poštovani slušatelji, kratko uz jednu pjesmu. Poštovani slušatelji Radio Marije, vi slušate emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju u svijetu. S nama su danas u studiju fra Marko Medo, koji nam je pripremio eh, evo jedno lijepo razmišljanje na temu korizme koji se zove korizmeni zov obraćenje, a s nama je i Dragan Čondić, doministar Franjevačkog svjetovnog reda, Svetog Franjeg Saverskog u Zagrebu, e, koji nam evo pomaže i pogotovo pomaže Framedi da vam prezentiramo evo ove tekstove na kako bi mogli što intenzivnije proživjeti ovu korizmu na jedan duboki, duboki franjevački način. Evo, e, tema e, e, korizme je neizostavna, to je pustinja, kušnja. Evo, Frame Marko. smo došli do pustinje i kušnje, to da. sad ćemo malo ući u pustinju i osobne kušnje. <clears throat> dakle, <clears throat> tu moramo razmišljati da su i nekako imati na umu trisove kušnje u kojima se ogleda njegova nutanja borba za poslanjem ali time se istodobno postavlja pitanje o čemu se uopće radi, o čemu se uopće radi u ljudskom životu. Srž je svake kušnje, ovdje to postoje očito, odbacivanje Boga, koji se pored svega što nam se u životu čini važnijim i žurnijim, čini sporednim, ako ne i suvišnim ili onim koji smeta uređivanje svijeta bez Boga, graditi ga vlastitim umjećem, priznavati samo političke i materijalne stvarnosti kao istinsku zbilju, a Boga misati u stranu kao obmanu, kušnja je koje nam prijeti u mnogim oblicima. Dakle, pitanje Boga je temeljno pitanje koje nastavlja pred raskrižje ljudske egzistencije. Pa evo, vi ste pripremili jedan e, prikladni tekst e, kao jedan uvod u meditaciju koji će nam pročitati Dragan. Kad čovjek nekoga voli, želi se s njim sastajati i kad se nađu zajedno, očekuje da mu bude lijepo. Kad netko ljubi, smetaju mu ljudi koji se oko njega vrte. Zaljubljenik želi svoju ljubav saslušati sasvim sam bez miješanja drugih glasova. Zato su zaljubljenici u Boga oduvijek tražili pustinju, a Bog je nikad nije uskraćivao onima koji ga ljube. Siguran sam, Bože moj, da me ljubiš i da u ovom životu prepunom svih mogućnosti u kojima me stalno uznemiruju moja obitelj, moji prijatelji i toliki dragi ljudi, ipak ima pustinja u kojoj ću te sresti. Ne stiže se u pustinju bez mnogih krstarenja, bez umora od dugih putovanja, bez odvraćanja svojih očiju od iznenadnih slika na horizontu. Pustinju treba osvojiti. Ona nikom ne pada u krilo. Osvajamo je samo stilom, silom protiv naših navika protiv naše tromosti. To je naporno, ali bitno za našu ljubav. Evo, ovaj zgodan tekst je iz jedne knjige Dolazim ti reći i kaže evo da našu pustinju osvajamo samo silom. Sila protiv naših navika, protiv naše tromosti. Evo što ste još željeli da iz, ove, iz ovoga teksta da još usvojimo? Pa mislim ovdje je <clears throat> pogotovo potrebno zadržati se možda na riječi pustinja. Svi oni koji slušaju u ovom trenutku Radio Mario, što bi to bila pustinja u njihovom životu. Dakle, danas želim postići pustinju, želim u sebi naći tu pustinju, želja za susretom sa Isusom. Dakle, u pustinju čovjek može otići različitih motiva. Isus je otišao u pustinju jer se tamo želi očistiti i potvrditi svoju vjernost. Koga Bog šalje u pustinju? Najprije one koji su spremni na avanturu, one koji su spremni tko se, tako se izrušiti Bogu, kao što je, kao što je čovjek izručen pustinje, Dakle, pustinja je šansa za plodno promatranje nutrine, upoznavanje sebe. Pustinja je zapravo mjesto rađanja slobode, pustinju treba čovjek izdržati, nije lako, da bi primio milost Božiju. U pustinji se čovjek doživljava kao dar, u pustinji se ne ostaje trajno. I ovdje možemo nabrajati bezbroj toga što je to pustinja. Možda nijedna od ovih riječi i od ovog izricanja značenja pustinje može se ne podudara sa vašom pustinjom. Evo pokušajte otkriti što bi to bila pustinja u vašem osobnom životu, od koje često zaziremo i bježimo. Pa evo ja bih e, možda rekla da kao što ni jedna pustinja nije ista ova fizička pustinja e, i mijenja se iz sata u sat ovisno o vjetru, o o svim klimatskim prilikama, tako ja vjerujem i da svaki čovjek osobno ima doista svoju pustinju, samo je treba istražiti, prepoznati, vidjeti. Pa evo, e, da bismo možda još dublje uronili e, u ovo razmišljanje, evo Dragan će nam pročitati i iz Evanđelja po Svetom Luki, jedan odlomak. Jučerašnje Evanđelje, ne? se, pun duha svetoga, vratio s Jordana i duh ga četrdeset dana vodio pustinjom gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče, ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom. Isus mu odgovori, pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu. I poveda ga na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu, tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu, jer meni je dana i komu hoću, daje mi. Ako se dakle pokloniš predamnom, sve je tvoje. Isus mu odgovori, pisano je, klanjaj se gospodinu, Bogu svomu i njemu i jedinomu služi. Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh hrama i reče mu, ako si sin Božji, baci se odavde dolje. Ta pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju i na rukama će te nositi i da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Odgovori mu Isus. Rečeno je, ne iskušavaj gospodina, Boga svojega. Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. Evo, poštovani slušatelji, razmišljajmo malo uz kratkih predah glazbeni. E, želim samo reći da slušamo e, Baščinu, dakle to je zbor sa crkve u Ksaveru, na, sa Ksavera, evo, gdje je Ifra Marko Medo, gvardijan i odgojitelj. Evo, poštovani slušatelji, e, mogli ste malo razmišljati o ovom čitanju iz teksta e, Evanđelja po Luki koje je pročitao Dragan. Evo, Framedo će nam reći aktualizaciju na ovu temu, vječnu i svačiju kušnju. Evo tako sam ja naslovio svoje razmišljanje na čitanja i na evanđelje prve korizmene nedjelje. Dakle, vječne i svačije kušnje gdje možemo nekako u skladu s ovim evanđeljom e, razmišljati o tim osobnim kušnjama. Dakle, događaj kušnje u pustinji je evanđelje u malom u kojim su prikazani temeljni Isusovi izbori – Najprije se postavlja pitanje kakvim duhom trebamo čitati ovu evanđelsku stranicu. Govori nam Isus riječima kojima je odgovorio Tomi na posljednjoj večeri Toma, ja sam put. To jest ja sam put koji morate slijediti. Dakle, moramo produbiti značenje Isusovih odgovora znajući da Kristovi izbori moraju postati i naše izbore. Unatoč svemu, Sveti Luka kaže Duga je 40 dana vodio pustinjom. Zašto pustinjom? Pustinja je sloboda jer je skromna. Pustinja je tišina i šutnja od tolkih nepotrebnih stvari. Pustinja je iskustvo čovjekovog siromaštva. Ona se pronalazi samo pred Bogom. Potrebna je hrabrost da bismo izabrali pustinju. Današnji svijet se boji pustinje, boji se tišine. Na kraju krajeva, potreba za bukom je simptom straha, neriješenih problema, odbijanja razmišljanja. Isus traži pustinju, nitko više od njega nije mogao osjetiti teret ljudskog života osiromašenog zbog odsutnosti Božje. Isus je osjetio udaljenost koju je grijeh stvorio između čovjeka i Boga. Zbog toga uvijek traži trenutke tišine. kandi je jednoga dana potvrdio što više prolazi vrijeme, sve više primjećujem da ne mogu biti sretan bez tišine, bez molitve. Ispitajmo svoju savjest, mi i tišina. Šutnja u našoj molitvi, trenuci šutnje na misi, kakva je to patnja ponekad. No, što se dogodilo Isusu u pustinji? Na kraju strogog, stroge pokore, Krist doživljava kušnju iskušenje. Možda nas ova činjenica malo iznenađuje, Krist iskušava. Ali ako dobro razmislimo, Krist ne bi bio u potpunosti jedan od nas Bog na našoj strani da nije proživio iskušenja. Naime, čovjek ne može pobjeći ovoj stvarnosti, vjera mora biti prokušana kako bismo bili u istinu slobodni. I danas za nas moraju postojati kušnje u vjere. Jao nama ako je sve lako, očekivano, normalno. Kušnja je dokaz prilika za slobodu, Kušnja je sve zajedno gledajući sretan trenutak. U kušnji imamo mogućnost izreći ono što mislimo, ono što vjerujem, ima mogućnost reći samome sebi i dakle mome mog, Bogu i moje braće. Iluzoran je i nestvaran život bez kušnje. Kušnja je područje rasta moje slobode inače se jako bojimo kušnje, toliko se bojimo napora u vjere. Zašto? Jer malo vjerujemo i odbijamo rasti u vjere. Ali koje su Isusove kušnje? Pažljivo ih promotrimo kako bismo shvatili koje su opasnosti u vjeri, <clears throat> pogibelji kojih se vjernik treba čuvati. Pa evo poštovani slušatelji, e, dakle sada bi mogli polako e, proći te kušnje, prvu, drugu i treću kušnju zajedno sa razmišljanjima Framarka Mede i sa čitanjem e, našeg Dragana. Evo to su, kako ste vi rekli, vječne i svačije kušnje Isusove prve. Prva kušnja ako si sin Boži, reci ovom kamenu da postane kruhom. Đavo predlaže Isusu čudo kako bi mu bilo udobno. Čini se na izgled bezazleni prijedlog. Međutim, u njemu se krije bojažljiva lažnost. Ideja da jedini čovjekov problem je kruh koji mora jesti pa Bog stoga treba služiti samo da bi utažio glad tijela. Ali Isus odgovara, ne, laž je svesti čovjeka na trbuh. Naime, ne živi čovjek samo u kruhu. Isus ne nječe vrijednost kruha, već odbacuje ludost onoga tko želi život svesti na užitak. Jedan autor ističe, naša djeca na zapadu ne umiru od gladi, već zbog nedostatka vrijednosti. Mi moramo spriječiti da djeci dajemo samo cijenu stvari, smisao bogatstva umjesto vrijednosti života. Kolike li istine? I kolike dokaze je dala povijest o istinitosti ovih riječi i to vrlo bliska povijest. Pa ipak, koliko puta se i mi brinemo samo za kruh Brinemo se više da nam bude dobro nego da budemo dobri. Više za blagostanje nego za dobro, za imati više nego za biti. Koliko puta smo se odvažili upotrijebiti vjeru kao pokriće za naše sebičnosti. Koliko puta smo od Boga tražili površne stvari, štetne udobnosti i uređenja. Na ova traženja Bog je već odgovorio, ne živi čovjek samo o kruhu. Druga kušnja. I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu, tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu. Ako se, dakle, pokloniš predamnom, sve je tvoje. U ovim riječima ozvanja jeka prvoga grijeha. Ne, ne slušajte Boga i bit ćete kao bogove. U ovim se riječima nalazi mračno proročanstvo onoga što se događa posljednjih desetljeća. Pokušaj rušenja Boga kako bi se divinizirao čovjek. Rečeno je, napredak će riješiti sve probleme, do te mjere da čovjek neće imati potrebu misliti na Boga. Naprotiv, napredak je stvorio čovječanstvo koje ima potrebu drogirati se kako bi zaboravilo koliko mu je dobro. Zar to ne primjećujete? Što traži đavao? Traži od Krista da se ne umara, da se ne pokaže slabim i blagim, već da uzme vlast u svoje ruke i upotrijebi silu. Drugim riječima, traži od Krista da slijedi logiku ljudske lukavosti. Krist odgovara, ne. Čovjek je taj koji treba slijediti Boga, jer čovjek bez Boga ne može živjeti, bez Boga čovjek je u paklu. Ali čovjek to ne želi razumjeti, nije važno. Bog će onda upotrijebiti put koji je njega dostojan, pokazat će se skromnim, siromašnim, slabim, spremnim služiti i u toj slabosti Bog je jači, jači od svih nas. I danas poniznost pobjeđuje oholost. Treća kušnja. Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh hrama i reče mu, ako si sin Božji, baci se odavle dolje. Ta pisano je, anđelima će svojim zapovijediti za tebe da te čuvaju. Đavao predlaže Kristu spektakularnu upotrebu čuda više puta će se ova kušnja vratiti u Isusov život. Izvještava sveti Marko, tada istupiše farizeji i počeše raspravljati s njime. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu i sve duše i reče, zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista kaže vam, ovom se naraštaju neće dati znak. I Hero se u danima muke nadao od njega vidjeti koje je čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. A na križu su ga vođe naroda izrugivali, spasi samoga sebe ako si Krist, sin Božije. Jedan razbojnik ga je vrijeđao, misliti Krist, spasi sebe i nas. Isus nije odgovarao na ova pitanja, sva imaju jedan nedostatak, iskorištavaju Boga, a ne ljube ga, ne vjeruju mu, ne nadaju mu se. Krist odgovara na samo jednu molbu. Sjeti me se kada budeš u svome kraljestvu. To je molitva desnog razbojnika Ovaj čovjek ne traži ništa, prepušta se jer vjeruje. Kristov odgovor onda ne čeka. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Koliko puta mislimo da vjerujemo u Boga, a zapravo vjerujemo u same sebe. Neka nas ova korizma dovede do toga da vjerujemo više Bogu. Evo, nakon ovoga razmišljanja, nakon ove tri kušnje, možda je zapravo najpametnije reći ono što je rekao Sveti Augustin za, kao izvještaj i sintezu ovoga svega, zar ne? Da, tako je. Pa evo. Primjećuješ li da je kriz bio iskušan, a ne primjećuješ li da je i pobjedio? Spoznaj da su njemu i ti iskušan, ali da si u njemu već i pobjedio. Mogao Isus đavlu zabraniti kušnju, no da on nije bio iskušan, kako bi tebi, koji si još na kušnje, dao pouku kako ćeš pobjediti. Evo, nakon ovih prekrasnih riječi, malo se odmorimo uz još jednu pjesmu. Poštovani slušatelji Radio Marije, evo mi smo pri samom kraju emisije i polako ćemo ju sada privoditi kraju. To je bila emisija Franjevačkog svjetovnog reda, emisija Poziv u svijetu i danas su s vama bili fra Marko Medo, gvardijan i odgojitelj bogoslova Franjevaca Trećoredaca i Dragan Čondić, doministar Franjevačkog svjetovnog reda, Svetog Franje e, Ksaverskog u Zagrebu. Evo, e, Fran Marko je za nas i za sve vas, poštovani slušatelji, priredio, evo, ovaj, ja bih rekla, jedan prekrasan meditativni i poticajni tekst, e, korizmenizovno obraćanje, ali ja ne mogu da ne iskoristim ovu priliku e, kao što ste i sami čuli e, u, u našoj u glazbenim, glazbenom predahu kroz emisiju e, slušali smo i crkveni zbor Baščinu također sa Ksavera evo da Framarka pitam onda mi znamo da je već tradicija u Zagrebu i u okolici ovaj križni put na Ksaveru E, svake nedjelje. Evo, prošle nedjelje, dakle jučer je on počeo i bila je prva korizmena nedjelja. Pa kako je bilo, Marko, i evo upoznajte nas općenito malo e, sa događajima u e, vašem samostanu. To je dobro da ja mogu reklamirati, a ne moram reklamu plaćati i to vrijeme koje koristi u medijima. Dakle, jučer bio, bila prva korizmena nedjelja i kao što je već tradicija u gradu Zagrebu, Eh, križni putevi na našoj kalvarije. Eh, svake nedjelje u 16 sati i svake nedjelje mm, eh, predvodi dakle netko drugi. Juče je predvodio Fravice Blekić, naš fratar koji živi i radi u Ogulinu. Iduće nedjelje predvodio je fratar Karmalićani. Dakle, svake nedjelje je drugi predvoditelj, s time da tradicionalno uvijek na cvjetnicu predvodi kardinal. E, osim toga, treću, četvrtu i petu korizmenu nedjelju bit će križni put za djecu grada Zagreba za različite dekanate u 15 sati, a dakle, dakle ostaje za starije u 16 sati. I prije same cvjetnice, to je petak, već polako postaje tradicionalno, e, u 20 sati za mlade grada Zagreba. Ono što se primjećuje da kroz e, iz nedjelje u nedjelju kako se bliži Uskrs, kako idemo prema Uskrsu, da je vjernika sve više i više. I bar se tako primjećuje iz godine u godinu da je više ljudi na našoj kalvariji i da nekako e, taj znak pobožnosti ili e, sam, e, sama korizma, to je jedno ozračje koje nas nekako vodi prema, prema unutarnjem stanju, prema, prema sebi, prema, prema susretu, prema Bogu i na ovakav način često ljudi imaju potrebu evo doći, navratiti i kroz Dane u tjednu mogu se vidjeti mnogi kako prolaze kroz Kalvariju i osobno mole križni put. Tako da na Kalvariji juče bilo dosta ljudi, bilo je lijepo vrijeme, a vjerujemo da će iz nedjelju u nedjelju biti sve više i više. Pa evo, Fra Marko, vi imate puno dužnosti. Ona osnovna, evo kako smo vas najavili, to, to je da ste gvardijan i odgojitelj bogoslova. Pa evo, je su li vam teške te funkcije? Dakle, ja sam evo i gvardijan i odgojitelj, onda i ekonom samostana i promotor za duhovna zvanja u provinciji. Dođe mi kod vas gori u Gračene ovaj, nedjeljom za misu. E, još možda nekih ima ovaj službi, vodite obiteljske e, da, seminare, zajednice. Da, sad je to nešto novo na Ksaveru, budući da sam zadužen za, za e, za duhovna zvanja u provinciji onda smo na našem zadnjem kapitulu usvojili program Odgoj za kršćanske vrijednosti, dakle program koji bi obuhvaćao puno šire sve uzraste. I jedanput mjesečno imamo e, ponuđene seminare u našem samostanu e, za različite dakle, uzraste. E, u siječnju smo imali za ministrante, dakle na razini naše provincije, od 26. do 28. veljače ovog mjeseca imamo dakle seminar i duhovnu obnovu za naše obitelji, onda u trećem mjesecu imamo za mlade, dakle nekako pokušamo e, ponuditi ljudima u ovom vremenu onu duhovnu dimenziju i biti tu prisutni za potrebe današnjeg čovjeka. Pa evo ja, pored svega ostalog, moram reći također da ste evo neću reći ljubitelj, ali evo simpatizer eh, Franjevačkog svjetovnog reda i da evo uz vašu i pomoć i, uz vaše odobrenje odobravate i rad Franjevačkog svjetovnog reda i sve aktivnosti, evo uvijek ste i nudite od prostora pa nadalje evo i tema i tako evo na čemu vam se posebno zahvaljujemo. Evo, e, čak i organizirali smo za treći svjetovni red u četvrtom mjesecu isto tako duhovnu obnovu seminar koji će se održati isto na razini cijele provincije i to je isto prilika, ja bih rekao prigoda, da svi e, članovi trećeg svjetovnog reda budu na jednom mjestu kroz dva dana. To je negdje u četvrtom mjesecu, dakle taj seminar koji mi pružamo na e, Ksaveru, kroz e, do ljeta, kroz ovaj program pa, za pastora za duhovna zvanja. I to će biti drago da se odazove što veći broj iz cijele provincije. Dakle, treći svjetovni red polako nekako življava u našoj provinciji i postajemo sve više osjetljivi za ljude koji su evo žive obiteljskim životom, ali su osjetljivi za te duhovne vrijednosti, za kršćanske vrijednosti i smatram da u ovom vremenu e, mi moramo biti oni e, koji će svojim načinom života svojim govorom odgajati i da ljudi što više još budu osjetljivi za te vrijednosti. A to je upravo ova suradnja koja se događa između fratara i simpatizera, odnosno pripadnika članova Trećeg svjetovnog reda. Pa evo, e, s nama je i Dragan Čondić, dakle evo to je jedna suradnja, on je doministar Franjevačkog svjetovnog reda na Ksaveru. Evo, e, vi se družite i ne samo E, kao član Franjevačkog svjetovnog reda, Dragane, ti si i u toj obiteljskoj zajednici i aktivan član Župe. Evo, ti si zadovoljan tom suradnjom? A koliko vrijeme dopusti e, obnašam sve te aktivnosti uz pomoć e, našeg vardijana i našeg župnika Svjetog Franje, e, na crkvi Svjetog Franje e, Ksaverskog Franja Da ne zaboravimo župnike i naš duhovni asistent. Koji je ujedno i naš duhovni a, asistent, jasno, i koji nastoji svake druge nedelje u crkvi, odnosno samostalno biti sama kad mi imamo svoje susrete Franjevačkog svjetovnog reda i uz čiju pomoć e, i, i suradnju, kao što rekao naš Gvarijan, i sad u ovo vrijeme, znači u vrijeme korizme, smo prisutni na svakom križnom putu, a na jednom od njih čini mi se da je to treći po redu i aktivno Franjački svijetom red znači aktivno sudjeluje u jednoj nedelji i kao u, jednom i jedan petak koji odredi naš duhovni asistent znači Fra, Fra Nikola Fra Nikola Barun evo kojega pozdravljamo također pozdravljamo evo i sve Franjevce Franjevačkog svjetovnog reda, evo, a i posebno e, Franjevce Franjevce trećorece <laughs> sa Aksavera, a evo i Franjevke svih redova i čitav narod Boži. Evo, ja se posebno zahvaljujem, dakle, Fra Med, Marku Medi, što je bio naš današnji gost. Također se zahvaljujem Draganu Čondiću, Eh, zahvaljujem se Ivanju u režiji i eh, prije nego što odjavim samu emisiju, evo dajem zapravo jednu završnu riječ Framedi, Marku Medi. Bože, znam da sam zarobljenik svojih sjetivnih i materijalnih želja. Radi toga je u meni tako često pustinja Pomozi mi, gospodine, nadvladati s tobom sve životne kušnje, da u meni pustinja procvjeta, jer ti si bio kušan i pobjedio si i živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Amen. Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.